Iskaichunka kah Macedonia lauman Chainatah Grecia lauman Pablo paresqanmanta. tokoruptingmi mi inyekunata Pablo alienta allinta en enaspam despedikuspan lluqserqa Macedonia lauman. Risqan liu llaqtakunapi iñiqkunata mi Grecia lauman RERJA Chaypikimsa killallaña karuspangmi sirialauman bukipi rinankarqa. Ichaja yacharurqam judíocuna paipa contrampi yachachinakusqankuta. Chaimi Macedonia launinta kutinanpaqña piensarurqa. Hinaptinmi paita acompañarqaku Berea llaqtayuq pirruspa churin supater. Tesalónica llaqtayuq aristarcuan segundo. Derbe llaqtayuq gayo. Timoteo, en hacia la omanta, trofimo pío antíquico. Paikunan puntaruspanko Troas llaqtapiña suyawarqaku. Mana fiesta punchaukuna pasaroptiñam Filipos manta lluqsirqaniku bukipi. Pichqa punchawmantañam paykunata Troas truas troas hinaspaykun hanchis punchawraq chaypi kidarqaniku. Troas llaqtapi iñiqkunata Pablo watukusqanmanta. Simanapa in domingo punchautam... Liapa iñiqkuna huñunakurqaku tantata partinakunankupa. mi Pablo y nintillan pasakunan Kaptingmi, yaqachawpi tutakama marja. Wasipa altusnin kwartupim puñunasqa kachkarqaniku, achka michirukunawan achkikuspaiko. Bintanapim tiachkarga huk Eutiko Eutico Pablo tutakamari Maptingmi, chay juvenja mi esca y caja altos manta. años En Inaptin mi Pablo bajaruspan, chay abraza y corja inaspam liapa llapay niqkunata nerja. Ama manchakuychikchu, mi, nispa. segaruspan mi tantata mi korja. mi kamari pasa pasakorja. Llapa eñiqkunañataqmi, Coventa causa kawsachkaqtaña kusisqallaña pusarikurqaku. Troas llaqtamanta, Mileto llaqtakama Pablo risqanmanta. Ñuqaykun bukipi puntaruspayku rirqaniku, asun llaqtaman, chaypi Pablota huqarinaykupaq. Paymi chakiwan rirqa, rimanakusqaykuman hina. Paywanmi tuparurqaniku asun llaqtapi. Bukiman siqaramuptinmi, pasarhaniko mitileni llaqtaman. Chaymanta bukipilloqsis paykuñataqmi, pajarinnintin pasarqaniko, kio islapa chimpanman. Pajarinnintinñataqmi, chimparqaniko samos islaman. Pajarinnintinñataqmi, chayarqaniko milito llaqtaman. Chaynataqa rurarqaniko Efesuman Pablo, manariyta munaptinmi. Chaynapi, Asialaupi mana tardanaycopaq. mi llaqtamanmi utqayman rirqa, atispaqa chaypi Pentecostespun chawpi kananpaq. Efeso llaqtapi ancianokunawan rimasqanmanta. Mileto llaqtapi Pablo kachkaspanmi, Efesopi iñiqkunapa ancianunkunata hayacherqa. Paykuna hamuruptinmi Pablo nerqa. Hamkunam yachankichi kay Asia lauman hamusqaymantapuni imaynam hamkunawan kawsasqayta. Judiokuna imakunataña rurawayta kupas, umillakuspaymi waqastinpas y ñakaristinpas dios pa chaywanpas allannikichikpaq diospa palabran willakuytaqa manam amirqanichu ñuqaqa yachachirqaykichikmi pipas runakunapaq pipas pipas. wasikichikpipas judío runakunatapas chainata mana judío runakunatapas nirqanim diospa ñawpaqninpi señor wanakuspa señorninchik man iñikuychik nispa Kunanmi Jerusalén Yachtaman Erichkani, chuya espiritu Pakamachishan, Manam yachanichu wakpi imam suyawasqantaqa. Sapallaqtakuna haipim, chuya niwan, presuchasuptikim nyakarinki, nispa. Ichaga bidaipas Nyugapaja, manam yumpaitaha Balincho. kalpajinam Señor Jesucristo Jesucristupa kamachiwasqantaqa Willa willacusarmi Dios pa favor ninmanta allin noticiataja. Hamkunaha manaña muhuktawanja rikuan kichikñachu. Hamkunamanja Diospa munaychakuinin mantam, yachacherjay kichikña. Chaymikunam hamkunaman nikichik. Mana muhuchayoqchu kani, llapallan runakuna kichik mantaja. Mana imatapas pakaspaymi, Diospa munasqanta willarjaykichik. Chaynaqa, kikichik puniyakuy dakuychik. Oveja michiq hinayaku idaychik llapallan iñiqkunatapas. Chuya espiritum hamkunata akllasurqankichik, Dios ninchik Jesucristupa yawarninwan rantisqan iñiqkunata kuidanaykichikpaq. Ñuqa pasakuptimi pantachikuqkuna hamunqa. Paykunam iñiqkuna tukuruyta munanqaku, imaynam yarqasqa atuqkuna ovejakunata mikuruspan tukuruq hina. Hamkuna ukumantam wakinkuna hatarinqa, llullakunata yachachispanko. Chaynapi iñikkuna hatinankuta munaspanku. Chaynaqa kuidakuychikia. Amayahun gaichikchu, waqaykuspay tutapunchaw kimsa watantin sapakama ikuna, Dios pa yachachisqaytaqa. Wawqillaykuna. Kunanqa Diospa makinmanñam churaykichik. Kasukuychikia paypa favoreciwasqanchikmanta palabrankunata. Chaynapi kallpanchasunaykichikpaq Inaspalliw akllashqankunawan kuska herenciatapas chaskinaykichinchikpaq. Ñuqaqa manam munapayarqanichu pipa qullqintapas, pipa hurintapas, nitaq pipa pachantapas. Aswanqa yachasqaykichikpi hinam makiwan llamkaspay imatapas rantiq kani, ñuqapaq chaynataq puriqmasiykunapaqpas. Qamkunatapas yachachirqaykichikmi, ñuqayna llamkaspa wakchakunata yanapanaykichinchikpaq. chiquillas Señor Jesucristo Panishanta, Paimenerja, Ima tapas aswan y mapas jojmi, nispa. Chaikunata Pablo rimaruspanmi, conjurakuykuspan paikunawan kuska Dios tamanyakorja. Anchata con con Pablota abrazakuykuspa muchaykorjako. Llumpay llakisqallañam karajako. Manañam juktawanga rikuan kichikñachu nisqanrayko pa bukipa Compañer Jaco.